Տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, հայկական ֆենոմենի հերթական հյուրը Հայաստանի հանրային հերոստատեսության Վաշինգտոնյան թղթակից Հայկ Արամ Նահապետյանն է ով իր մասնագիտական գործունեությանը զուգահեռ դասավանդում է հայկական Կիրակնորիա դպրոցում, ինչպես նաև համագործակցում Ամերիկայում Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչության հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նահապետյան։ Տարիներ շարունակ մենք հնարավորություն ունեինք Ամերիկայի ձայնը Ամերիկայում հայկական շահերին վերաբերող կամ իրադարձություններին վերաբերող տեսակետները եւ ձայնը լսել ձեր շնորհիվ։ Այժմ այդ հնարավորությունը ընձեռվել է նաև Արցախի հանրային ռադիոյով լսել, այսպես ասենք, Ամերիկայի ձայնը Արցախում։ Կխնդրենք մի փոքր պատմել ձեր արմատների մասին, Շնորհակալություն ինձ համար շատ հաճելի է լինել Արցախում եւ միշտ այստեղ շատ հարազատ միջավայր է։ Ես ճունեմ արմատներ Արցախում, բայց իմ սիրտը, այսպես ասենք, Արցախի լեռներում է։ Ես շատ կապված եմ Արցախի հետ, բայց գալով իմ ցակմանը, ես ծնվել եմ Երևան քաղաքում եւ իմ ծնողներս նույնպես երևանցիներ են, սակայն ինչպես մեր ժողովրդի շատ-շատերը ես ունեմ կապեր պատմական Հայաստանի տարբեր հատվածների հետ, մասնապես Գավառի տարածաշրջանի մորական կողմից իմ տատը հորական Թիֆլիսա հայ էր եւ նահապետյանների գերդաստան, այսինքն հորս հայրը այդ ճյուղը պատմական մուշ քաղաքի մոտակա Բերթակ գյուղից է եւ համառոտ ասեմ, որ ինձ հաջողվել է բախտեվիճակվել լինել պատմական Հայաստանում եւ մասնապես Մուշի Բերթակ գյուղում։ Իմ հորս պապը, Միսակը մահվանից առաջ իմ հորը Ռաֆայել Նահապետյանին նկարագրել էր գյուղի տեղը եւ քանի որ ինքը հույս ուներ, որ խորթայ միությունը պատերազմից հետո անմիջապես որպես ազատագրեր պատմական հայկական հողերը նման ծրագիր եղել որը ցավոք չի կայացել ինքը այդ հույսով էլ հորոս նկարագրել էր մեր գյուղի տեղը եւ երբ ես 2002-ին գնացի պատմական Հայաստան հայրս վերհիշեց իր papi ասած այդ ամբողջ պատմությունները եւ ես այդպես գտա գյուղը եւ նաեւ համառոտ ասեմ որ թեև Բերթակ գյուղյանը պաշտոնապես Թուրքիայի կառավարությունը փոխել է սակայն այնտեղ հիմա բնակվում են քրդեր եւ իրենք գոնե իմ տեսած քուրդերը իրենք չեն օգտագործում թուրքական պաշտոնական այդ շինծու անունները, այլ իրենք նշում էին հայկական տեղանունները, սակայն մի քիչ ձևափոխված, օրինակ Բերթակի դեպքում իրենք Բերթեկ տարբերակն են ասում, բայց ոչ այն ինչ որ քարտեզի վրա է այսօր Թուրքիայի կառավարության կողմից պաշտոնապես վերանալված գտակ ձեր պապական տունը։ Տունը որպես այդպեսին չէ, բայց եկեղեցին կար ավերակ ձևով դա գտա իսկ գյուղացիները այդ քուրդ բնակիչները մեր հայկական պատմական բնակավայրի պահել են եկեղեցու կնիքը որը բրոնզից էր պատրաստված եւ իրենք դա բերեցին ես տեսա որ այնտեղ մեջը հայկական տարերը փորագրված են ինչպես հաստատվեցիք ամերիկայում որտեղ մասնավորապես 2000-ականների այսպես երկրորդ կեսից մոտավորապես 2005-6 թվականին ես արդեն մեր միջազգային լրատվության գծով է ակտիվորեն աշխատում եւ գործում ամեջ եմ եղել Եվրոպայում հատկապես շատ հաճախ եւ երբ որ 2008-ին Միացյալ Նահանգներում սպասում էին նախագահական ընտրություններ, դա այն ընտրություններն էր, որ շահեց Բարակ Օբաման, ահա այդ ընտրություններից առաջ ընդունվել էր որոշում, որպեսի հանրայինը ունենա թղթակցական կետ Վաշինգտոնում, որպեսի լուսաբանվի ուրեմն նախընտրական ամբողջ այդ պայքարը եւ բուն ընտրությունները, եւ որոշում ընդունվեց, որպեսի ինձ ուղարկեն եւ սեպտեմբեր ամսին ես մեկնեցի Միացյալ Նահանգներ, հաստատվեցի այնտեղ աշխատելու որպես հանրայինի թղթակից Մինչև հիմա այդ գործառույթները ես շարունակում եմ իրականացնել որպես հանրային հերոստատեսության Վաշինգտոնյան թղթակից։ Հարմարվելու գործընթացը ինչպիսին էր, կարողացաք հեշտ հարմարվել, թե մինչև հիմա ձեր սիրտը դեռ լեռներում է։ Սիրտը լեռներում է, իսկ այնտեղ սոցիալական առումով իհարկե սկիզբը ավելի դժվար է, ադապտացիոն փուլ կա, ամենատարբեր պատճառներով, սկսած նրանից, ասենք, քաղաքը չես ճանաչում կամ կապերը չունես, եթե հայկական համայնքներում, այսինքն այդքան շատ շփումներ միջև այդ ունեցել է, բայց ոչ շատ ակտիվ, ինչպես նաև ամերիկյան։ Սակայն կամած-կամած այդ ամեն ինչը նաև մեր համայնքի ռեսուրսներով հաղթահարել է։ Իմջած ես որ ասացի Վաշինգտոնում եմ ես թղթակից, սակայն ես իմ հաշվարկներում մոտ մոտ 25 ամերիկյան նահանգներում նկարահանումներ կատարել եմ չեմ, մասն հիմնականում ուրեմն արևելյան ափի կամ մի քիչ ավելի կենտրոնական Ամերիկայի սկզբնական փուլում, երբ որ այդ կապերը քիչ են, երբ որ ես գնում էի, ասենք այլ նահանգներ, Տեխաս, Ֆլորիդա նկարահանումների, ես ուղղակի փնտրում էի հայկական եկեղեցի, դա մեր հայ եկեղեցու ֆենոմեններից է, որ ինքն իր մեջ շատ մեծ ռեսուրս ունի, ես միշտ այդ կարծիքին եմ, եւ ես ուղղակի փնտրում էի եւ այդ բնակավայրում եթե գտնում էի եկեղեցի, ուղղակի զանգում էի իրենց եւ իրենք որպես կանոն շատ օգնում էին եւ այդպես այդ ադապտացիոն փուլը նաեւ դա ինձ օգնեց, որ ես հաղթարեմ մեր եկեղեցու ֆենոմենը եւ կանադա սահմանից մինչեւ մեքսիկայի սահմանը այդ բոլոր նահանգներում ժամանակի ընթացքում ես նկարահանումներ կատարել եմ իսկ կանադայից մինչեւ մեքսիկա անկած այդ հատվածում կարող ենք մոտավոր ասել քանի հայկական եկեղեցի կա ինձ թվում է մենք կարող ենք երանիշ թվով եկեղեցիների մասին ասել, եթե խոսում ենք ամբողջ Ամերիկայի մասշտաբով եւ խոսում ենք մեր կաթողիկոսությունների, այսինքն ոչ միայն ամենայն հայոց կաթողիկոսության, այլ մեծիտան Կիրիկիո կաթողիկոսության հանագում արել, ես կարծում եմ մենք միգուցե խոսում ենք 200-ի չափ եկեղեցիների եւ ծխական խորհուրդների մասին։ Կարող է շենք որպես այդպեսին չլինի, օրինակ մենք եղել ենք Թենիսի նահանգում, այնտեղ նկարահանումներ եմ կատարել ես լրագրող Մարինա Գրիգորյանի հետ, երբ որ 2016 թվականին մենք աշխատում ենք Միացյալ Նահանգներում ապաստանած նախկին ադրբեջանաբնակ Բաքվի հայերին տեսագրելու եւ արխիվացնելու իրենց հիշողությունները այդ պրոյեկտի վրա եւ երբ որ ադրբեջանա հայերը 1992 թվականներին գալիս են Միացյալ Նահանգներ ամերիկյան կառավարության հատուկ ծրագրերով իրենց տեղայնացնում էին եւ այդ տարածքներից մեկը Թենիսի նահանգն էր, այսինքն կառավարությունը Ամերիկայի իրենց ուղղորդում է դեպի Թենիսի նահանգը եւ Թենիսի հայության զգալի մասը նախկին ադրբեջանահայեր են, բայց մենք այնտեղ եկեղեցի չունենք, բայց իրենք այդի նորից ունեին համագործակցություն այլ եկեղեցի հետ եւ այդ ամբողջ նկարանով մենք կատարեցինք այդ եկեղեցու տարածքում։ Պարոն Հապետյան, քանի տարի է արդեն որ լրագրությամբ եք զբաղվում։ Ես 1000 1995-ին եմ սկսել իմ աշխատանքը, այսինքն այսպես կարելի ասել քառորդ տարը ես արդեն հատել եմ, բայց կամած-կամած այդ ակտիվությունը, այսինքն աճել է, նվազել է, բայց առաջին թեև արտահաստիկային հիմունքով աշխատանքը 95 թվականից է։ Այժմ ուսումնասիրում եք պատմություն, կխնդրենք դրա մասին պատմել, որտեղ ինչ գիտական աստիճանի համար եք ուսումնասիրում եւ ինչու ընտրեցիք պատմությունը։ Ես մագիստրատուրա եմ ավարտել միջազգային հարաբերություն գծով դա 2012-ին էր, բայց վերջին շրջանում ավելի խորացել եմ նաև պատմագիտության ուղղությամբ։ Մագիստրոսը ստացել եմ, հիմա դոկտորանտուրայի ուղղությամբ եմ աշխատում Միացյալ Նահանգների Վիրջինիա համալսարաններից մեկում։ Տարբեր պատճառներով սկսած նրանից որ ես սիրում եմ եւ հետաքրում եմ պատմությամբ, մեր հայկական պատմությամբ մասնավորապես եւ այն աղերսներն ու այն խաչմերուկները, որ կարելի է ստեղծել հայկական պատմության եւ գլոբալ, ասենք, process-ների գլոբալ համաշխարհային պատմության միջև այդ ամենը նույնպես հետաքրքիր վերաբերում է։ Ես ասացի, որ կար այդ ֆենոմենը, որ 45-47 թվականներին հնարավոր է խորհրդային միությունը ռազմական գործողություններ իրականացնել Թուրքիայի նկատմամբ եւ ես մտածեցի, որ քանի որ Միացյալ Նահանգները այդ process-ի մեջ է եղել, դա սառը պատերազմի ստության ամենասկիզբն է, մեկնարկն է, ես մտածեցի, որ Միացյալ Նահանգները պետք է զբաղվել այդ հարցով եւ սկսեցի այցելել իրենց արխիվները, որոնք շատ լավ վիճակում են միջած, պետք է ասել Միացյալ Նահանգների պետական արխիվները աշխատանքային առումով իդեալական պայմաններ են ապահովում, գտնվում են Վաշինգտոնից մոտ 1 ժամ հեռավորության վրա եւ մինչեւ կ ូវ իդը ես այնտեղ գնում էի բավական այսպես չասեմ հաճախ բայց ժամանակ առ ժամանակ եւ զգալի փաստաթղթեր գտա այս process-ի հետ կապված որը նշում է որը նաեւ մեծ չափով ուսումնասիրված չի եւ որոշեցի այդ թեման առնել իմ այսպես ուշադրության տակ եւ զբաղվել եւ զբաղվում եմ եւ գրել եմ հոդվածներ արդեն հույս ունեմ որ կտպագրեմ ամերիկյան ակադեմիական ամսագրում թերևս մյուս տարի արդեն ներկայացրել եմ ամսագիրը եւ ամսագրին եւ առաջին արձագանք եղել այսպես որ կարող ենք աշխատել է սուղությամբ տպագրելու ուղությամբ։ Նաև վերնագրով վերնագիրը պատերազմ, որը չեղավ, այսպիսին է, որովհետև չեղավ ըստեյության այդ պատերազմը, որը մենք հույս ունենք, որ կլիներ խորհրդային միության կողմից Թուրքիայի դեմ։ Պարոն Նահապետյան, դուք բացի մասնագիտական գործունեության բերումով ծանոթ լինելը հայապահպանության խնդրին կրկին ձեր գործունեությամբ եք ծանոթ մեկ այլ ուղությամբ։ Նկատի ունեմ դասավանդում եք հայոց եկեղեցուն կից դպրոցում պատմություն առարկա։ Կխնդրենք հայապահպանության խնդիրներին ձեր տեսանկյունից անդրադառնալ եւ ձեր գործունեությանը արդեն որպես մանկավարժ հայկական դպրոցում։ Շնորհակալություն։ Դա սկսվեց այս տարվա սկզբից ըստ էության։ Ես դասավանդում եմ մեր Վաշինգտոնի հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ներսե շնորհալի դպրոցում։ Մենք ունենք հիանալի երեխաներ, իրենք գալիս են դպրոց կարծեմ ոչ թե մեկ, այլ մեկից ավելի նպատակներով բացի սովորելը, նաև շփում է իրենց համար, իրենց հայ ընկերների հետ, որովհետև դպրոցի Կիրակնորիա է, իրենք շաբաթը մեկ անգամ են կարողանում այսպես ակտիվ ձևով շփվել հայ երեխաների հետ, մնացած ժամանակ իրենք այցելում են ամերիկյան հանրակրթական դպրոցներ։ Ես կարծում եմ, որ մենք հայապահպանության հարցով լուրջ անելիքներ ու մտածելու նաև տեղեր ունենք, որովհետև նախ պետք է մտածել թե ինչպես կարող ենք մենք երեխաներին մատուցել մեր պատմություն գրականությունը եւ մեր լեզուն եւ գրականությունը ինտեգրելով այդ ամեն ինչը այն ամեն ինչի հետ առանց որի այսօր երեխաների եւ ընդհանրապես նաեւ ավակ սերունդի կյանքը դժվար է պատկերացնել խոսքը ասենք տեխնոլոգիական ինչ որ լուծումներին սկսած չգիտեմ YouTube-ի լինքերից վերջացած ասենք տարբեր ապլիկացիաներ հեռախոսների հավելվածներ որովհետեւ շարժվել նախքին ձևերով եւ իրենց դասավանդել ուղարկի նախքին ասենք տեքստային մեթոդներով այդ մեթոդաբանությունը կարծում իրեն արդեն մի քիչ սպառել է երեխաները այլ հետաքրքրություններ ունեն եւ մենք մտածում ենք ուղղությամբ եւ անում ենք որոշ աշխատանքներ, օրինակ տարվա, այսինքն անցնող կիսամյակի ընթացքում բացի բուն դասավանդումը, ես իրենց օրինակ երեխաներին խնդրում էի կարդալ ինտերնետում որոշ աղբյուրներ ուսումնասիրել կամ դիտել YouTube-ի լինքեր եւ բարձր որ բավական հետաքրքիր լինքեր մենք գտանք հանակրթական թեկումներով մասնավորապես Կիլիկիայի մասին եւ իրենց դա բավական գրավում էր, իրենք նայում են այդ հետո մենք վերլուծում ենք, այսինքն այս ֆենոմենն է պետք հաշվի առնել, նաեւ պետք է հաշվի առնել մասնավորապես Ամերիկայում հայապահպանությունը ունի լրացուցիչ մարտահրավերներ համեմատած ասենք եթե խոսքը արվան Բեյրութին կամ ասենք այլ մերձարարվելյան համայնքների, որովհետև Ամերիկան ինքը շատ մեծ երկիր է։ Բեյրութում հայությունը ապրում է ասենք կենտրոնացած մայրաքաղաքում եւ այնտեղ ասենք իրենք հայկական համարյա թաղամասերով եւ այլն իր հետ անդադ շփվում են, եթե հայապահպանությանը դա նպաստում է։ Ամերիկան շատ մեծ պետություն է իր ծավալներով եւ եթե մենք ասենք Վաշինգտոնում ասենք հայ երեխային նույնիսկ դպրոցում կրթում ենք, ինքը գիտի պատմություն, գիտի ինչ որ չափով լեզուն, բայց հետո ինքը քննվում Այդահո նահանգի որևէ համալսարան 16 տարեկանում եւ գնում այդ համալսարան եւ այնտեղ հայեր չկան կամ մեկ հատ կա ընդունենք իր այդ գիտելիքները կարող կամաց-կամաց մոռացության տրվի։ Ուզում եմ ասեմ, նման ֆենոմեններ կան Ամերիկայի պարագայում, որ ավելի են բարթացնում հայապահպանությունը, պետք է մտածել այդ ամեն ինչին գուցե նորից այդ նույն տեխնոլոգիական ինչ որ լուծումներով իրենց պահել այդ հայկական ծիվի մեջ, որպեսզի նույնիսկ հերվում չունենալ իրենց կողքին հայեր, այնք ինչ որ հերավար ձևերով առնչություն ունենան հայկական ինչ որ process-ների հետ։ Այսինքն սրանք դրանք մեր աչքի առաջ ուղակի զարգացող process-ներ են, նորություններ են ըստ էության, որոնց մենք պետք է մտածենք չէ adekvatություններ նաև տան։ Մեր նախնական զրույցում նաև նշեցիք, որ համագործակցում եք Ամերիկայում Արցախի ներկայացուցչության հետ։ Եվ ընդհանրապես Արցախի հետ ձեզ ինչ ծրագրեր ու զգացմունքներ են կապում։ Ես առաջին անգամ 1994 թվականն եմ եկել Արցախ, երբ որ ուսանող էի համալսարանից մենք եկանք, եղել եմ Մարտակերտում այն ժամանակ Մեջն, Մատաղիս եւ Թալիշ բնակավայրում բնակվել եմ Մատաղիսում եւ ինձ համար Արցախը դա մեր սրբազան հայկական հողն է հավասար մեր մայր հայրենիքի բոլոր անկյուններին ես շատ կապված եմ բայց նաև այստեղ եղել եմ ու մնում եմ ենք արցիքի որ այստեղ մեր գոյության նաև ճակատագիրն է ու մեր գոյության կռիվն է ընթանում եւ դա ել ավելի ուրեմն Արցախի դերը եւ նաև տարբեր այլ հանգամանքներ են ինձ կապում Արցախի հետ, մեր հաղթանակը, մեր ազատամարտը, մեր վերելքն ու անկումները, այս ամեն ինչը մարդկային առումով եւ ազգային իմ տեսակի առումով այս ամեն ինչ ինձ համար շատ էական է։ Ցավոք սրտի մենք ունեցանք 2020 թվականի պատերազմի ցավալի արդյունքները, բայց Արցախը կա, Արցախը լինելու է եւ ես ինձ պարտավորված եմ համարում նաեւ իմ չափով ինչով կարող եմ մտածել եւ եթե նաեւ աշխատել այդ ուղությամբ Արցախի ներկայացությունը Միացյալ Նահանգներում կարծեմ կարեւոր է այդ առումով կարեւոր աշխատանք է տարում ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը մենք նաեւ գործընկերներ եւ լավ ընկերներ ենք եւ Ռոբերտն էլ ինքը բավական արդեն փորձած դիվանագետ է եւ իր հնարավորություններով աշխատում է եւ համայնքի եւ ամերիկյան կոնգրեսականների հետ որովհետեւ մենք միշտ կարեւոր ենք եւ ընդգծենք Արցախի ֆենոմենը եւ արցախյան հակամարտությունը եւ հնարության սահմաններում չոր աջակցություն ամենատարբեր տեսակի ապահովենք Արցախի համար։ Իսկ հնարավոր է, որ տեղի այս կամ այն լրատվամիջոցներում հնարավոր է, որ փորձում եք լուսաբանել, դիմել եք օրինակ Արցախի վերաբերյալ որևէ թեմա լուսաբանելու համար եւ ստացվել է։ Շատ ենք դիմել եւ որոշ դեպքերում ստացվել է։ Եղել են հաջողություններ, իհարկե ավելի ակտիվ ձևով եղել օրինակ պատերազմի ժամանակ, երբ որ ըստ էության այդպես զուգադիպեց Ռոբերտ Ավետիսյան Արցախի ներկայացուցիչը գտնվում էր Արցախում եւ ես այնտեղ էի եւ մեզ երբ որ դիմում էին լրատվամիջոցներից այդ կապը մենք մենք անում ենք եւ տարբեր ամերիկյան հրատամիջոցներ նույնիսկ պատահել է մեզ եվրոպական հրատամիջոցներից են գրել ԱՄՆ-ում Արցախի գրաշնեն, որտեղ կարծում ենք պարզապես այդ որոնման համակարգերում Google-ում ինչ որ գրել են Արցախ ներկայացություն եւ դուրս են եկել, ասենք թե մեր գրասենյակի email-ն են գտել եւ գրել են եւ այդ կապը մենք կապավում ենք եւ պատրաստվում ժամանակ Newsweek օրինակ ամերիկյան շատ հեղինակավոր հանդես է Newsweek իրենք էլ մեզ գրեցին եւ ես ուղղակի նամակը վերահասցրեցի Ռոբերտին, որ այդ պայն Ստեփանակերտում էր եւ այդ հարցազրույցը իրեն կազմակերպեցին։ Այսինքն նման դեպքեր շատ են եղել, ինչը շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է, որովհետեւ ըստ էության դա էլ է բերում այդ ինտերվյուներն են բերում են Արցախի ճանաչելիության միջազգային եւ այդ Ադրբեջանի կողմից այդքան ցանկալի այդ մեկուսացման ճեղքմանը, այսինքն դու դուրս ես գալի միջազգային պլատֆորմներ, բայց բացի դա մենք ընդհանրապես այո հնարավորության սահմանը միշտ էլ աշխատում ենք, օրինակ կա այնտեղ Christian Post թերթը Վաշինգտոն Հայաստանում գործող, որտեղ մի քանի հոդվածներ տպել ենք մենք Արցախյան հակամարտության եւ Ջուղայի հայկական խաչքարների վերաբերյալ եւ մասնարարապես Ջուղայի խաչքարների մասին, եթե չեմ սխալվում, 2015-ին տպած մեր հոդվածը, հետո ես տեսա, որ ամերիկյան հրատարակություններից մեկում գիրք է գրվել Արցախյան հակամարտության եւ մեր Զավարարքի կոնֆլիկտի հետ կապված եւ այդտեղ հղում կար այդ հոդվածին Քրիստիան Պոստի հոդվածին կապված Ջուղայի խաչքարերի հետ այնտեղ կա գործում է միջազգային քրիստոնեական հոգատարություն կազմակերպությունը հենց Վաշինգտոնում, որոնք նաև Արցախին որոշ մարդասիրական օգնություն են ուղարկում եւ իրենք նաև փաստահավաքումբ են ուղարկել Արցախ Հայաստանի Հանրապետություն եւ մենք իրենց հետ ենք կապի մեջ եւ իրենք ունեն կայք եւ այնտեղ երկու հոդվածներ նույնպես մեր կողմից պատրաստվել է եւ իրենք տպագրել են այսինքն այդ քարոզչական դաշտում այդ աշխատանքները մենք փորձում ենք կազմակերպել պետք է ասել, որ երբ որ ասենք 88, 90, 91 թվականներին դեռ կար խորհրդային միությունը, ամերիկյան կողմի մամուլի կառավարության հետաքրությունը Արցախի նկատմամբ շատ ակտիվ էր, որովհետև կար խորթային համակարգը եւ այդ ամեն ինչը տեղավորվում էր այդ հարաբերությունների եւ այդ հետաքրքրությունների կոնտեքստում եւ դուք կարող եք ասենք տեսնել որ այն ժամանակվա ասենք Washington Post, New York Times ամենաառաջնային լրատվամիջոցները շատ հաճախ էին գրում Արցախի վերաբերյալ։ Հիմա այդ ֆենոմենը, քանի որ չկա այդ սառը պատերազմի կամ գերտերությունների հարաբերությունների գործոնը, ըստ դրա էլ նաեւ նվազել է առաջնահերթությունը եւ Ամերիկայի համար առաջնահերթություններն այս պայն կլինի Ուկրաինան, կլինի մերձավոր արևելքի չդադարող այս բոլոր հակամարտությունը եւ ըստ դրան նվազվել է նաեւ հետաքրությունը ընդունենք Արցախի նկատմամբ։ Թերևս ինֆորմացիոն դաշտում կարևոր է նաեւ կարողանալ մեր թեման կցել մեր ճաորը արևելքի կամ այլ գլոբալ process-ների հետ, որպեսզի ըստ դրա ավելացնել Արցախի կամ հայկական գործոնի կարևորությունը ամերիկացի ընթերցողի համար, այսինքն ինչ որ կոնտեքստներում դա փաթեթավորել եւ մատուցել։ Շնորհակալություն պարոն Աբետյան հարցազրույցի մեր հրավերին ընդառաջելու համար եւ ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ձեր գործունեության ծրագրերի իրագործման մեջ, իշավ մեր մայր հայրենիքի եւ Արցախի։ Նմանապես շնորհակալություն։ Հարգելի ռադիո լսողներ, մեր զրուցակիցն էր Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսության Վաշինգտոնյան թղթակից Հայկարամ Նահապետյանը։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք